Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Ponoći 23 minute, kao što je najavio Jingle, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno. Svakako viralna tema ovoga tjedna bila je fotografija crne rupe. Da, dobro ste čuli, crna rupa je konačno fotografirana. svijetu je u srijedu po prvi put u povijesti predstavljena fotografija crne rupe, a najveće se zasluge za to pripisuju 29-godišnje znanstvenici Kate, Kate Boomen, ženi koja je predvodila tim koji je tri godine usavršavao algoritam i razvila program uz pomoć kojega je ta snimka nastala. Katie Boomen predvodila je tim globalne mreže znanstvenika ETH Event Horizon Telescope koji je snimio prvu fotografiju crne rupe koja ima masu 5,6 milijardu puta veću od našeg sunca. Wow, ovo je, ovo je ogromni broj. <laughs> Snimka se opisuje kao jedan od najvažnijih koraka prema razumijevanju svemira. Izvrsna 29-godišnjakinja bila je postdiplomatica na, mit, na, na glasovitom mitu. Smjer električni inženjering i računalna znanost kada je došla do ključnog algoritma za spajanje piksela teleskopskih fotografija. Zvuči jako komplicirano i jako, jako, jako zanimljivo. Njezin ga je tim potom usavršavao pune tri godine prije nego što su ga na posjetku snimili prije nego što su na snimili fenomen crne rupe u galaksiji Messier 87. O složenosti zadataka govori da je podatak da je Bumen sve te godine radila čak sa 200 znanstvenika. A kolike, se zasluge pripisuju, govori činjenica da je mit fotografiju Crne rupe podijelio zajedno s njezinim portretom posvuda na internetu na svim društvenim mrežama ovoga tjedna mogla se pronaći ta slika crne rupe i uz tu sliku crne rupe e, slika iznenađene djevojke pa evo ta iznenađena djevojka jest zapravo Kate koja je i uspjela ovo. Do rezultata su došli koristeći podatke s mnoštva radioteleskopa raspoređenih diljem planeta, te su tako stvorili virtualni teleskop e, koji je efektivno veći i od same Zemlje. Ove znanstvenice ljudi iz širom svijeta na društvenim mrežama čestitaju i zapravo ovo i jest viralna tema i mnogi je čak uspoređuju sa informatičkom, informatičarkom Margaret Hamilton koja je došla do ključnog softverskog koda za NASU koji je Apollo 11 omogućio slijetanje na mjesec. Pa evo, konačno smo vidjeli crnu rupu, ne znam da li ste ju vi vidjeli, ali definitivno zanimljiv, zanimljiva snimka. Svaka čast Kate i njihovom timu Um, stručnjaka i mislim da bi bilo u redu da idemo na jednu glazbenu pauzu, pa prigodno Crnoj Europi poslužit ćemo Muse i Supermassive Black Hole. Ovo je bio Muse i Supermassive Black Hole, a sa sve oni koji su se tek sada priključili vraćamo se emisiji Viralno u kojoj smo pričali o viralnoj temi ovoga tjedna, to jest o prvoj fotografiji crne rupe. Ispričali smo priču kako je znanstvenica Katie Bumen um, došla do te slike crne rupe. No prije nego što vas pustim, imam vam za reći što ima to dobro za pogledati. U Kina ovoga tjedna došla je za sve ljubitelje akcije film Hellboy. Ultimativni antiheroj Hellboy se vraća u osvjetničkoj misiji u London gdje se drevni duh zle vještice vrastio iz mrtvih. Zarobljena i odbačena prije više stoljeća, kraljica vještica se vraća u naš svijet kako bi ponovno donijela smrt i uništenje. Samo heroj s paklenim korijenima kao Hellboy u stanju je suočiti se s prijetnjom i boriti se s vješticom i njezinom vojskom. Njegove će se šanse još više povećati kada se ispostavi da je nasljednik moći samo kralja Artura. Međutim, Čak ni on ne može pobijediti sam u ratu sa silama zla. Prije nego što se odigra odlučujuća bitka, Hellboy mora vratiti svoje stare saveznike. Pa evo stvarno za sve ljubitelje eh, Hellboya i akcije ovo je nešto što ne smijete propustiti. Da li ste već pogledali Hellboya ili ga idete pogledati, možete nam javiti na ne, u neki DM na et Radio Sova na Instagramu ili Radio Sova na Facebooku. Također jeste li vidjeli sliku crne rupe, da li vas je oduševila, da li je ona toliko crna kolikom ste je zamišljali, možete podijeliti sa nama. S ovime smo došli do kraja jučnog izdanja emisije Vjeralno. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? viralno.